บุ๊กทูห้าสิบเจ็ดเบงกิสเดชันเซปตินพบหมอปัสกีดิตัวยังดิฉันมีนัดกับคุณหมออาเชสุสราเชสอุสราชชสปัสกีดิตัวยัง ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Aš užsirašęs, užsirašysi dešimtai valandai. คุณชื่ออะไรคะ Kokia jūsų pavardė? กรุณานั่งรอในห้อง Prašau palaukti laukiamajame. คุณหมอกำลังเดินทางมา Giditos tua ates คุณมีประกันกับบริษัทไหน Kur jūs esat apsidraudęs apsidraudusi ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Kuo jums galiu padėti คุณมีอาการปวดไหมคะ Ar jums skauda เจ็บตรงไหนคะ kur skauda ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ man skauda nugara ดิฉันปวดหัวบ่อย man dažnai skauda galva ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง man kartais skauda pilvą ถอดเสื้อออกค่ะ Prašau nusirengti iki p นอนบนเตียงตรวจค่ะ p r a š ั u atsigulti ant k u š e ความดันโลหิตปกติ Kraujo spaudimas n o r m a l u ดิฉันจะฉีดยาให้คุณอ š s เต e i s i ย jums ส a i s ดิฉันจะให้ยาคุณ Aš duosiu jums tablečių. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา Aš duosiu jums vaistų receptą nusipirkti vaistinėje.